для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Марченко глянуў на палітрука з іранічнай усмешкай. Сені паківаў галавою, хваляючы, ён любіць Маяковскага. У яго ранцы ляжаць два томікі паэта, якія мы чыталі разам, калі былі курсантамі. Потым і Сеўчынка пачаў слухаць уважліва, сур'ёзна. Палітрук чытаў бадай, што лепш за ўсіх па-мастацку выразна і прачула, адліваў кожнае слова – Сеўчынка сказаў радасна са шчырым дакорам: «Мыкола, японскі бог, жывём у адной зямлянцы і ты хаваў такі талент. Які талент, глупства засароміўся і пачырванеў лазедны. Слухайце, хлопцы, камісар, а чаму нам не арганізаваць сваю самадзейнасць, нечакана прапанаваў Сеўчынка. Я сяджу пад замшэлым каменем, ахутаны густым туманам. Такім густым, што працягне руку і не відаць пальцаў і думаю, дзіўнае рэд жыццё. І людзі дзіўныя. Учора падалі бомбы, смерць вісела, лётала над галовамі. Заўтра будзе тое ж самае, калі не горш. І ўсё адно у кароткую перадышку людзі чытаюць вершы і думаюць пра самадзейнасць. Вяртаючыся ад камбата, не дайшоўшы колькі крокаў да гарматы, я пачуў галасы. Палова разліку адпачывала ў зямлянцы, тры чалавекі. На ўсякі выпадак павінны былі дзяжурыць, і таму не было нічога дзіўнага ў тым, што байцы размаўлялі. Але мяне спыніў абураны голас Астахава. «Калі ты, свіння гэткая, яшчэ раз палезеш у чужы ранец, я распішу твой пашпарт так, што родная маці не пазная». «А што я, красці палез?» – агрызнуўся муха. «А хто ведае, калі палез, то мог і ўкрасці!» – грачыўся чарняк. «Ды ну у вас! Што там красці?» – хіхікнуў муха. «Самі цікавіліся, што ён увесь час піша, вось я і хацеў зірнуць!» «Ах ты, сукін сын!» – зноў загудзеў Астахаў. «Выходзіць, мы вінаваты! Мы на словах цікавіліся, але не палезлі ў ранец!» Ды чытаць чужыя пісьмы гэта горш, чым красці горача даводзіў чарняк. Гэта не пісьмы. Не разумею я муха. Ці ты дурань ці хам? Ну, ну, не нукай. Я табе не конь. Складзі раніцы, паклади на месца, пакуль камандзір не вярнуўся, а то будзеш чырванець перад строем. На хвіліну стала ціха. Муха, відаць, выконваў загад Астахова. Потым пачуўся яго нязлосны бурклівы голас. «Падхалімы вы!» «Што ты сказаў?» – зашыпеў Астахаў. «Паўтары!» «Пусті!» – спалохана папрасіўся муха. «Калі ты не ведаеш, колькі важыць мой кавальскі кулак, то магу і паказаць!» «Не чапайте!» ты, павіл яго смярдзець будзе, прымірэнча сказаў чарняк. Прызнацца дагэтуль я крыху баяўся, што хто-небудзь прачытае мой дзённік. Праўда, ад гэтага засцерагалі неразборлівы почырк і беларуская мова, якую ведаў адзін чарняк. Але засцярога гэта не такая ўжо надзейная. Цяпер я супакоюся. На варце маёй тайны стаяць добрыя, шчырыя хлопцы, а намеснік мой муха – сапраўды нікчэмны чалавек, ніякага аўтарытэту не мае. Трэба папрасіць, каб намеснікам зрабілі Астахава. Але Малашкін моцна падтрымлівае муху. Зноў будзе крычаць, што я не ўмею выхоўваць людзей, ды і не люблю я нагаворваць на сваіх. Няхай будзе муха. Нехта нячутна падышовы горача дыхнуў мне в вуха. Я спалохана адхіснуўся, але зірнуў і засмяяўся: "Гэта Лёша, наш батарэйны алень". Я ласкава абняў яго за шыю. Ён палізаў мае рукі, панюхаў шытак і таксама хацеў лізнуць, пачухаў бок аб камень. Хм. Цікавае стварэнне. прыблудзіўся на батарэю яшчэ зімой і, як расказваюць, быў пістуном гарматных разлікаў. Ішло нават своеасаблівае спаборніцтва паміж разлікамі, хто заваюе яго любоў. Мае хлопцы клянуцца, што яны трымалі першынство, што да іх у Лёшы была самая гарачая любоў, што ён нават начаваў катлаванне нашай гарматы. Гэтак жа прыкладна гаварылі другія разлікі. Толькі прыборшчыкі не маглі пахваліцца, іх алень чамусьці не любіў. Але вайна ўсё змяніла. Першыя стрэлы моцна напалохалі няшчасную жывёліну. Лёша пачаў абыходзіць гарматы і пазбягаць сваіх старых сяброў. Дзіўна ён паводзіць сябе і цяпер. Цішыня. Мірна пасецца дзе-небудзь за агнявой пазіцыі, у нізінцы паміж каменнямі, Яго ўжо двойчы гараджане намерваліся ўкрасці, і ён, як бы ведаючы гэта, ніколі не адыходзіць далёк ад батарэі. Трывога, што ёсць сілы ляціць у цэнтр пазіцыі да каманднага пункта, становіцца побач з камандзірам, магчыма яму здаецца, што гэта самае бяспечнае месца, стаіць, насцярожана ўзняўшы свае цудоўныя рогі і дрыжыць усім целам. Сяўчынка расказваў, што У першыя дні гэтыя дрыготкія жывёлы выводзілі яго з раўнавагі, перашкаджалі камандаваць, але потым усе звыкліся з такімі паводзінамі лёшы. Цяпер алень памагае разведчыкам. Калі ён падымае галаву і пачынае насцярожана прыслухоўвацца, так і ведай, што недзе далёка-далёка ідуць самалёты. Разведчыкі і прыборшчыкі выкарысталі яго страх перад гарматамі і пераманілі Лёшу да сябе. Несумленна, злоюць хлопцы, Лёша ж не разумее, што ў гэтых грымотах вінаваты фашыста, не мы, ён што дзіця і пераманьваць яго подла. Мне было смешна, Клечу такую крыўду, якую выказвалі зусім сур'ёзна, і нават такія цвярузыя сталыя людзі, як Астахаў і Фрыдт. Сёння лень парадаваў іх. Мабыць, супакоіўшыся за гэтыя ціхія туманныя дні, ён нясмела падышоў да нашай гарматы, стаў крокі за тры, вінавата апусціў галаву, як бы просячы прабачэння за свае паводзіны. Хлопцы далі яму рэшту свайго хлебнага пайка, а самі вячэралі без хлеба. Цяпер ён падышоў да мяне. Стаіць, глядзіць, як я пішу, кивая головой, зрэдку вздыхае. Мне смешна ад яго вздыхаў і наогул весела і утульна, цёпла побач з ім. А туман усё густее, стынуць рукі. другога жніўня Раніцай прыйшоў да мяне сені з кіслым выглядам. Не то засмучаны, не то нечым занепакоены. Сеў на лапу, закурыў. Не курыў катлаванне снарады, гэта табе не дальнамер. А нічога тваім снарадам не зробіцца, іх, каб хацеў, і не падпаліш. Але папяросу скамячыў, сунуў карабок з-пад запалак. Я працаваў. Каторы дзень у перапынках паміж баямі батарэя будуе новыя зямлянкі, кожны разлік каля сваіх гарматы ці прыбора, каб можна было па трывозе выбягаць за якія секунды. Пакуль дзяўблі камень працавалі нехаця асабліва лайдачалі муха і фрыт. Але калі пачалі самую зямлянку, будаваць стены, класці падлогу, столь усіх ахапіў будаўнічы азарт. Людзі засумавалі па працы, якая не разбурае, а стварае. Выявілася, што габаў цясляр, фрытабіўшчык, астахаў наогул майстар на ўсе рукі. Ха, у нас будзе найлепшая зямлянка, самая прасторная прыгожая. Камандзіры іншых аддзяленняў прыходзілі да нас павучыцца. Мне здалося, што Сеня прыйшоў з такой жа мэтай. Мабыць, у яго не ладзіцца з будаўніцтвам. Інтэлігентны разлік. Усе там такія, як камандзір, прыйшлі ў армію са школьнай парты. Трэба схадзіць, памагчы ім. такі палац будуем, сказаў я, паказаўшы на зямлянку. Навошта? зморшчыўся ён. Усю вайну на адным месцы ваяваць хочаце ці што? Ты чаму сёння такі? Ён дастаў папяросу. За нейкі месяц ты стаў заядлым курцом. Кідала прыязджае, і сеня зламаў папяросу. Сцяпан? — да нас камандзірам узвода кіравання фу чорт але чаму ты спалохаўся я не спалохаўся але ведаеш не люблю гэтага чалавека і ў мяне стала неспакойна на душы я казаў табе хачу каб у душы ўсё было ясна вораг ёсць вораг свой друг А наліха табе дружба яго. Ты агнявік, ён разведчык. Няхай займаецца сваёй справай. Гадзіны праз дзве з'явіўся кідала. Я адразу ўбачыў яго на камандным пункце высокі, плячысты, у новенькай гімнастёрцы, у афіцерскай шапцы. Ён здаваўся генералам, а сілкам побач з маленькім хударлявым малашкіным. Відаць, званні ім прысвоілі адначасова – Малашкін толькі учора ўвечары начапіў пятліцы малодшага лейтенанта. Мы віншавалі яго. Ён бянтэжыўся, як дзяўчына, і чамусьці злаваўся, накрычаў на муху за брудны каўнерык, на камандзіра трэцяй гарматы, за рыззё для чысткі, якога ў нас заўсёды не хапае цяпер. Кідала явна любаваўся сваім новым становішчам афіцэра, камандзіра ўзвода, выставляў сябе на паказ – Казырав адменна на ўсю батарэю стукаў абцасамі і дакладваў камбату такім грамавым голасам, што мусіць было чуваць у горадзе. «Што гэта за дыякан аб'явіўся?» – спытаў Астахаў. конечно, дуже трапнае вызначэнне. Мой зямляк, мы разам у тэхнікуме вучыліся. О, шматзначна працягнула стахаў. Гэты каваль хітры як чорт. Ён усё разумее бачыць наперад. Кідала не падышоў да гарматы, і я не падышоў да яго, каб павітацца. Але калі батарэя абедала, дзяжурны разведчык закрычаў: камандзір чацвёртага да камандзіра ўзвода кіравання. «Зямляк у госці кліча!» – пажартаваў муха, як заўсёды хмура буркнуўшы быццам сам сабе. Кідала быў адзін у зямлянцы камандзіра ўзводаў. Яшчэ за дзвярамі я набраў поўныя грудзі паветры, пераступіўшы парух, выпалю без запінкі, з'ядаючы яго вачыма. «Таварыш!» Малодшы лейтенант, па вашаму загаду, сяржант Шапятовіч з'явіўся. Ён выслухаў даклад да канца, стаўшы смірна, сур'ёзна сцяўшы вусны. Але твар, які твар у яго быў у той момант. Не, твар яго не зяў. Ён пасінеў аднатугі стрымаць усмешку задавальнення, радасці, самалюбавання. Аднак стрымацца яму было цяжка, усмешка пырснула са сцятых вуснаў і распаўзлася па ўсім шырокім здаровым твары, ажно заблішчалі адтапыраныя вушы. «Давай без фармальнасці», – працягнуў ён руку, – «мы з табой старыя сябры, не адзін пуд солі з'елі разам, і бачыш, зноў нам быць разам, лёс, сядай». Ён сеў, і я прымасціўся насупраць на табурэце. Ён уздыхнуў. Застаўся я Пеця без дамоўкі. Занялі, відаць, фашысты мае парычы. Ніводнага пісьма не палучыў, як вайна пачалася. У мяне балюча ёкнула сэрца. Але не спачуваць яму, што не выказваць свой боль не мог. І толькі апусціў галаву. Мы памаўчалі. Мне стала шкада яго, у душы зацяплілася прыязнасць. У нас аднолькавы лёс. Ну, як ты жывеш тут? спытаў ён. Нічога. Ваюем. Батарэя добрая, на КП хвалілі як камандзір Сеўчынка залаты чалавек У цябе ўсе залатыя я цябе ведаю помніш ты ў тэхнікуме ўсё фізіка бруя хваліў а яго пасадзілі Я заступіўся за цябе на камсамольскім сходзе а то паказалі б табе кузькіну маць помніш Ад мае прыязнасці да яго нічога не асталося. Дзіўныя ў цябе пераскокі ад камбата да бруя. Якія пераскокі спалохаўся ён, што ты я проста ўспомніў, А сеўчынку я сам добра ведаю, не раз сустракаліся раней. Ён паглядзеў на мяне недаверліва. Мы зноў памаўчалі. А, а э, надземчык наш як тут ваюе? Хто? не зразумеў я. «Дружок твой!» Адразу вспомнілася ўся гісторыя ў першы дзень вайны. Сеню страх перад гэтым чалавекам, які ён выказаў сёння раніцай. Я абурана падняўся. «Які ён табе нацдэмчык!» «Ну, ён усё вершыкі чытае, нямецкім цікавіцца!» Я пихнуў нагой табурэт, на якім сядзеў і наблізіўся, дакідал і слухай, Сцяпан. Ніяк не разумею, хто ты? Ён пагрозліва врухнуўся. Ну, ну. У тэхнікуме я лічыў цябе чалавекам. Што табе трэба ад Пясоцкага? Нічога мне не трэба да слова прыйшлося. Май на ўвазе, калі ты зноў будзеш чапіцца да яго, што ён зрабіў табе? Больш ведаў мае? Нямецкую мову вывучае, вершыкі чытае, назвы лінкора ўведае. Сорам! Ты ж культурны чалавек, адным словам. Я не буду маўчаць, калі ты і Сеўчынка падтрымае мяне, гэта табе не седарэнка перад якім ты падхалімнічаў. Ён стаяў ужо, афіцыйна выцягнуўшыся з надзьмута чырвоным тварам. Я чакаў, што вось-вось закамандуе смірна кругом ці што-небудзь накшталт гэтага, я не здзівіўся б, каб ён гэта зрабіў. Але ён сказаў яшчэ даволі мірна – афіцэраў асуджаеш. Не забывай. асуджаю цябе. Ды калі ты мяне паклікаў як друга, як земляка, то давай так і гутарыць шчыра. А калі як старшы афіцэр дык, Я вас слухаю, таварыш малодшы лейтенант. Я выцягнуўся таксама, стукнуў аб цасамі, і размова скончана. Ён засмяяўся. Чаго ты кпіш? Чаго ты кіпіш? Нічога я да твайго пясоцкага не маю. Мяне цяпер без яго хопіць спраў. Сувязь, разведка, НП. Я жартам сказаў, а ты ўсхадзіўся як... Ай, холодны самавар. Не надта дасціпна пажартаваў ён. Сядай. Сядай пагутарым. Але прыйшоў малашкін з лагарыфмічнай лінейкай у руках, павучонаму углыблены ў нейкія падлікі, перашкодзіў размове. І я не пашкадаваў нават узрадаваўся. Не хочацца мне гутарыць з кідалам па-сяброўску, хоць мы некалі два гады пражылі ў адным пакоі і сябравалі. 2 жніўня. Час ад часу я правальваюся ў чорную бездань, у якой аднак не сціхае кананада, але перастае існаваць навакольнае. Толькі страшнае крывавае месіва ўвесь час перад вачамі. Нічога не хочацца, толькі цішыні, адну хвіліну цішыні такой, каб на ўсё забыцца. Сёння яны пакуль што не прылятаюць. Але цішыні няма. У галаве гудзеі грукоча. Пазаўчора яны таксама прыляцелі ў другой палавіне дня, учора крыху раней. Кажуць, пазаўчора іх было 60. Не веру. Іх было сотні. Магчыма, 60 прыляцелі адразу – Але хто падлічыў, колькі падыходзіла потым. Пасля першага масіраванага ўдару ўсёй армады з дыму, сажы і пылу, які падняўся над горадам, яны доўга яшчэ выныралі па тры, па два, па адным, кідалі бомбы на колу, на аэрадром, на голыя скалы. Ствол гарматы зрабіўся чорны, і яна пад канец не страляла, плявалася – Снарады рваліся над нашымі галовамі, хоць трубкі ўстанаўлівалі на значныя дыстанцыі. Фашысты не атакавалі батарэі, яны проста кідалі бомбы, куды пацэляць, каб знішчыць усё жывое ў горадзе і навокал яго. Адна фугаска разарвалася каля трэцяй гарматы. У нас абвалілася зямлянка, у У катлаван паляцелі пустыя скрынкі з-пад снарадаў, якія я выкідаў на бруствер. Скрынкамі збіла з ног Фрыда. Мяне глушыла. Я не помню, ці было сумяшчэнне, ці лавіў цэль муха, бо страціў не толькі слых, але і іншыя пачуцці. Музыка опомнілася Астахаў, шырока раззявіўшы рот, ён нецярпліва хапаў снарады і страляў, страляў, страляў без конца. Твар у каваля быў страшны. Здавалася яго немагчыма спыніць. І сапраўды толькі тады, калі бледны малашкін моцна штурхнуў яго ў плечы, паказваючы на ствол, дзе пухіркамі ўзнялася фарба, Астахаў знясілена пусціў рукі. Каму звода нешта закрычаў, я паказаў на свае вушы, і ён паказаў рукой на трэцюю гармату. Я глянуў і ўбачыў, што яна перакрыла. Акулина на бок. А люди, люди, што з людзьмі? Не помню, спытаў я гэта, ці толькі падумаў. Музыка Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Thank you.